lehen tanto horietan eh, piskat eta kituki eh, trompatu naiz. Nahi nuen e, tantoa trenkatu berea eintzin, baina behar nuen jokoa luzatu eta gogortu. Eta giberan egan e, daute hala jokoa luzatzeko eta partida gogortzeko eta uste dut horik hausitu dutala amabitik goiti eta nire alde e, dindela, dindela